يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فسرق بي ذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فلترق بذاك الزمان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وبنوا لمجدك سلما لدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد uz Allahovu pomoć željet ću prijeći znači na devet poglavlja iz poglavlja koja smo čitali pod naslovom znači osnove imana i teohida tako što sam u tevhida i iman. Od tih osnova je i ovo deveto poglavlje u kojem se posebno govori o kadaru i kadaru, odnosno o sudbini i vjerovanju u sudbini. Pa ćemo za Allahovu pomoć ovdje govoriti o pravilima salata kada je pitanje vjerovanja kada i kada zatim o tome da je vađiv da se musliman preda Allahovoj odredbi i njegovoj sudbini općenito. I na kraju ćemo govoriti o plodovima vjerovanja u kada i kada. Pa je prvo šta? Zlatna pravila seleta kada je u pitanju vjerovanja u kada i kada. Pa je prvo pravilo da je iman u Allahu subhanahu wa ta'ala gospodarstvo uslovnem čime? Vjerovanjem u kada i kada. Znači, neće biti vjerovanje u Allahu rububijet prihvaćeno i primljeno nijetkog dok ne povjeruje u kada i kada, u Kako Kakve to sad veze ima? On je sve unaprijed odrijedio, on apsolutno svima upravlja, je tako? I on je, šta? Apsolutni vladar. Ako ne vjeruje u kada u sudbinu, da je ona prije, znači Allah subhanahu tada poznata, prema njegovom znanju zapisana, je tako da, je, da ide ishodno njegovoj apsolutnoj volji i da on stvara kad šta hoće, je tako? Ko ne vjeruje tako u kada kada šta ne vjeri u Allahu subhanahu ta'ala gospodar, gospodarstvo. O tako? U njegovo savršeno gospodarstvo. Tako? Kogod, znači, ima određenu manjkovost u vjerovanju u kada i kada, odnosno u sudbinu, šta? To automatski povlači za sobom prepisivanje Allahu subhanahu ta'ala određenih nedostataka, nedostataka i manjkovosti u njegovom rububi, rububijetu gospodarstva. Znači, sa te strane su ove dvije stvari uzajamno povezane. Allah subhanahu wa ta'ala je odredio sudbinom da bude imana i pokornost i odredio uzroke imana i pokornost. Sudbinom je odredio kad je stvorio svijet odredio sudbinom da bude imana i pokornosti i odredio sebe imana i pokornosti. I to go voli. To šta Allah subhanahu wa ta'ala to voli. Odredio je kaderom da bude imana, mu'mina, tako? Da bude pokornosti, da bude ljudi koji će se pokoravati. Odredio uzroke toga i to go voli. Isto tako Allah subhanahu ta'ala je sudbinom, kaderom odredio da bude kufra, da bude griješen. I odredio uzroke kufra i griješenja, je li tako? Ali to ne voli. To Allah subhanahu ta'ala mrzi. To Allah subhanahu ta'ala mrzi. I ovo je problem koji mnogi ne ne shvataju. Pa pobrkaju, sve pobrkaju. Kaže, ako je Allah subhanahu wa ta'ala sudbinom odredio da bude kufra jest onda mi nemam tu šta što Allah subhanahu wa ta'ala tako htio pa ako je htio onda to on tako hoće pa ako hoće onda to on i vo, i voli i tu pobr, pobrkaj Allah subhanahu wa ta'ala je sudbinom kaderom odredio da bude kufra i griješenje ali je šerijatom to zabranio zabranio i to mrzi i podučio i objavio robovima svojim da to mrzi, pa ti vjeruju. Tako, kloni se onoga što Allah mrzi, privati se onoga što Allah voli. A tebi je taj kader i sudbina nepo, nepoznata. Ti ne znaš šta je tebi Allah subhanahu ta'ala odredio. Da li ono što voli ili ono što ne voli. I odatno je tvoj iman, pribjegavanje Allah subhanahu ta'ala i strah od toga da ne budeš odrni komaj kome Allah subhanahu ta'ala odredio ono što ne voli. I je onome što Allah subhanahu ta'ala voli. Svatak. Znači, zvačno pravilo je da Allah subhanahu ta'ala kaderom odredio šta? I iman i kufr. I griješen i pokornost. Ali iman i pokornost voli, a griješen i kufr ne voli. Allah subhanahu wa ta'ala moć, odnosno, jest Allah subhanahu wa ta'ala moć je potpuno njegovo znanje je apsolutno, potpuno tako. On je stvrtelj svega i njegova mudrost je isto tako savr, savršena. Ovo su znači temelji imana u kader i predanost i prihvatanje tog kada. Koji je? Ovo sve što smo nabrali. Da je Allah osmanova tela Šta moć savršena. Da je Allah stvarno tada svemoćan. To je jedno. Drugo, da je njegov, njegovo znanje potpuno, sveobuhvatno, savršeno. Treći, da on sve stvara. Da niko drugi ništa ne stvara. Da on apsolutno sve stvore i da je njegova mudrost isto tako savršena. Četiri stvari. Ovo su osnovi vjerovanja, na koje, osnove na koje se mora vratiti vjerovanje u, kar? u kar? Pa kad kaže od Allah svana svemu sam Zašto ovo ubrajamo u temelje vjerovanja u kadar? Zato što drugi dođu i kažu šta? Da Allah subhanahu wa ta'ala da od robova želi pokornost, a robovi neće da se pokore i pobjedi njihova volja pa neće da se pokore. Jeste razumili? Znači nije tačno, nego je Allah subhanahu wa ta'ala Allah i sve i ti ne možeš i niko ne može htjeti osim onoga što Allah hoće da on, da on hoće. Jeste razumili? Znači, zato je ovo temelj koji se mora vjerovati da Allah smano tada svemoćan. Drugo, da je njegovo znanje sve obuhvatno. Da Allah smano tada unaprijed zna ko će biti pokoran, ko neće, ko će biti mojim, ko će, Da tako? Sve unaprijed zna. I da je njegovo znanje savršeno. Zatim da on sve stvara. Zašto ovo napominjem da sve stvara? zato kaderije ne vjeruju u, u ove temelje. O tako? Jer oni kažu da Allah subhanahu wa nije unaprijed sve poznat. O tako? Drugo, da Allah subhanahu wa sve stvara, kažu ne. Robovi stvaraju svoja djela, dijela radi šta hoće, tako? I mi kažemo da rade šta hoće, da Allah subhanahu wa stvara i njihova djela. Tako, zato su ovo da Allah subhanahu wa ta'ala sve stvar i pokornost i nepoko i nepokornost. Gdje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i iman i kuf i kuf. I šta na kraju još uz vjerovanje kada? Od temelja vjerovanja kada? da je njegova mudrost savr, savršena. I da je od Allahove mudrosti, savršene mudrosti da je stvorio i iman i kufr i pokornost i nepokornost. Sada, zato se udaraju ovi temelje, zato što će oni koji su zalutali u kaderu, zalutati u ovim temeljima, ova četiri temelja. U Allahovi svemoći, o njegovom potpunom znanju, da on sve stvara, sve, i da je njegova mudrost savr, savršena. Da stvara prema svojoj savršenoj mudru mudrosti. Dobro uz ove temne povjeru kada šta? On se, on vjeruje u kadr kako treba i ovo je temelj da se on, da, da bi čovjek povjerovao u kadr kako treba i da, mu, da bi mu se preda, predao i prihvatio, pomirio sa tim kadrom Dalje. Od zlatnih pravila seleta, kada je u pitanju vjerovanja u kader jeste da zlo u onome što Allah subhanahu wa ta'ala odredio se vraća na njegove objekte. Na objekte njegovog stvara. Kako to? Vraća se na njegovog stvara. Kako to? Ne vraća se na njegovo biće. Znači, šta hoće da kaže? Da zlo u onome što je Allah subhanahu wa ta'ala u sudbinu odredio i stvorio ne dolazi od njegovog bi, bića, nego se vraća na što? Njegovim robom, robovima, od njih dolazi. Iako ga on, on stvara, ali stvorio ga je to zlo koje je Allah sama tada stvorio, stvorio ga je sebebom njegovih robov, robova. Je li tako? To hoće da se kaže. Jesu sad mislim. Allah subhanahu ta'ala stvara, mi kažemo, vjerujemo u kader hajri i večeri. Vjerujemo u kader i dobro i zlo. Tako da Allah subhanahu ta'ala stvorio i dobro i zlo. Ali ovo zlo ne dolazi i ne vraća sa njegovom bić, ne dolazi od njega, od njegovog bića uzvišenog. Subhanahu wa ta'ala. Nije od njega. Nego vraća se na objekte njegovog stvara, odnosno vraća se na njegove robo, robove, sebebom njegovih robova. Zato je Allah s.w.t. zlo koje je odredio, odredio je zbog čega sebebom njegovih robova. Pa kaže, to zlo koje je Allah s.w.t. odredio u sudbini, zlo, ono je sebebom zulma njegovih robova, nje, njihove nepravi, da tako, njihovog džela i neznanja. Zato je nemoguće pripisati Allahu subhanahu wa ta'ala zlo, zlo. Njegovom biću je nemoguće pripisati zlo. Zlo ne dolazi od njegovog bi, bića, nego zlo koje je Allah odredio dolazi od njegovih robova, sebebom njihovog zloma, nepravde, da tako, nepravičnost jedni prema drugi, zuloma koji jedni drugima nanose i šta još? Njihovog džela, kufra i tako da. Sada, znači, Allah subhanahu wa ta'ala je odredio dobro i stvorio ga. Odredio i zlo i stvorio ga. Dobro dolazi od njegovog bića, od njega direktno. Allah subhanahu wa ta'ala. A zlo koje je odredio, odredio je sebebom njegovih robov od njih, njihovim sebebom. Pa se Zlo ne pripisuje Allah subhanahu wa ta'ala nego njegovim probojima. Ovo će biti posebno pitanje, poslije ćemo ga obrazivati u, pod drugim nasom. Sad sam sjetio da ne bi ulazili u detaljno. Zatim, zbog toga se znači zlo nikad ne pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi kažemo, vjerujemo u sudbinu i dobro i zlo. Šta? Da Allah subhanahu wa ta'ala stvara i dobro i zlo. Ali zlo nikad ne pripisujemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što je ono određeno od strane Allaha subhanahu wa ta'ala i Allah ga stvara, ali sebe bom njegovih robu, robu. Dobro. Neće biti potpun iman u kadar dok ne bude čovjek ubijeđen da ono što ga je promišljalo da ga nije moglo pogoditi pogledati. Niti ono što je ga zadesilo da ga je mog, da, znači dok ne povjeri da ono što je ga zadesilo da ga nije moglo proma, promašiti. Zato što je sva sudbina šta zapisana prije stvaranja 50.000 godina. A zatim su uzdignuta pera i osušene stranice. Znači, neće čovjek vjerovati u kadar sve dok ne povjeri u ovu. U šta? Da ono što ga je pogodilo nije moglo promašiti, a ono što ga promašno nije ga moglo zadesti. Je tako? Zašto? Zato što je sva sudbina zapisana 50.000 godina prije nego je Allah subhanahu stvorio je tako prije stvaranja, znači na 50.000 godina. Da zapisati sve. Dobro. Ovdje kaže neće biti potpun iman u kadru. I zaista je tako da čovjek ne bude čvrsto ubijezan, dok kod njega ne proradi djeki, da je to zaista tako. Neće biti čvrsto ubijeđen u kadere. Neće kod njega biti imana čvrstog, znači stvarnog imana u kadere. I zato čovjek koji je sklon znači nekakvim e, velikim zapadanjima u veliku depresiju, tugu i žalost ili s druge strane u, u raskalašenu radost, šta? velikom skratu. To je sebebom čega njegovog blijedu vjerovanja u, kar, u kada. Da je čvrsto ubijeđen da ono što ga je zadesno nije moglo promašiti, ono što ga promašiti da ga nije moglo zadesiti, ne bi kod njega dolazilo do tih ekstremnih ponašanja, ali tako? Da, da, da. Tamo. Znači, neće istinski vjernik u kadar žaliti za nečim što ga je mimo išlo, a on se nadu da ga potreti. Niti će tugovati i patiti zbog onoga što ga zadesi, jer zna da ga nije moglo promašiti, da je došlo Allahovom odredu. A nekada dolazi šta? Odnosno to zlo koje dolazi čovjeku, dolazi njegovim sebevom, sebevom njegovih grijeja, njegovog zulma, njegovog džehla. Tako, Allah je subhanahu wa ta'ala stvara, stvara i on je ga odredio. Da neće čovjek biti spašen od vatre, niti će mu biti pokolnost primljena dok ne bude povjerovao u kada? U sud. Zato je ovo šta od ruknova ima? Ima. Pa ako ne ovog rukna, nije mu iman ispravan ne prihlasimo. Nećemo ni pokornost, ni djela, ni namaz, ni post, ni zesat, ništa mu neće biti primjeno, ni džihad, ako ne vidi u kad? U kada? Ako ne vidi u sudbenu. I dok ne ostvari ovo vjerovanje sudbinu, onako kako to želi njegov gospodar i onako kako ga je objasnio njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Onako kako su ga shvatili ashabi, plemeniti ashabi i kako su ga prenijeli u objavi i njegovom šerijetu. Jeste razumili ovo? Vrlo jednostavno. Znači neće čovjeku ništa biti primljeno od njegovih dijela bez imana, a iman mu neće biti kompletan i neće mu biti valjan dok ne povjeruje u sudbi u sudbinu, onako kako u sudbinu onako kako su premije, znači kako je želi, onako kako to želi njegov gospodar da vjeruje u tu sudbinu u, znači u okviru njegovog apsolutnog rububi rububijeta u njegovog savršenog u okviru njegovog savršenog rugobijeta, da vjeruje onako kako njegov gospodar hoće, kako objasnio poslanik i onako kako su shvatili, a i premio. Zašto ovo napominje? Da ne shvati i da ne vjeruje u sudbinu onako kako su neki poslije. Jel tako? Kaderi, džebri i tako da. Nego onako kako jesu. I Još jedno pravilo koje je ovdje spomenuo autor a nama je to dobro poznato za ovu pomoć da ne znači imanu kadar i predanost kadar i prihvatanje kadara ne znači ostavljanje aktivnosti i ostavljanje šta? lične pod e, lične akcije, ili tako? Da čovjek, znači ne znači vjerovanje u kader, ostavljanje aktivnosti, ostavljanje akcije, odnosno preduzimljivosti. Ne znači prepuštanje, znači totalno ostavljanje bilo kakve djelatnosti. Stradovi. Znači, poduzimanje E, onoga što čovjek može sa svoje strane što je njegovoj mogućnosti poduzimanje toga ide u sklopu vjerovanja u, u kadar i nije suprotno vjerovanje u kada, nego je sa njim u sklop ide usko vjerovanje zašto? zato što vjerovanje u zna ne znači ostavljanje bilo kakve aktivnosti i preduzimanje onoga što je u mogućnosti čovjeka tako? nego vjerovanje u kadar znači aktivnost shodno šta? Zakonitostima koje je Allah u svoj sebi. Je li tako? A kako je to zakonitost? Da voda iz bunara neće izaći dok ne povučeš je li tako? Bakrać. Je li tako? Ali onda trebaš da napraviš kuturaću jer mu je lakše na kuturaću poljicu. E to je vjerovanje u kadru. Ako se okači, onda je to Allah odredi. Ako se tako prekine, iznenadaju. Svatak. Znači nije vjerovanje u kadar da sjediš kod bunara i da čekaš. Kaj si? Ako mi određeni da. Jeste. Ne. Nego je vjerovanje u kadar da preduzmiš ono što možeš od sebe. A sebe, Da uzmeš sebe, da uzmeš, dakle, shodno prirodnim, odnosno reći, mogu reći prirodnim, nego shodno Allahovim zakonom, da na koji je Šta je uspostavi Allah stanov tajra da voda kao tečen stečen izbrd, a ne uzbrd? Uzbrd. Prema tome, ako hoćeš da izbrnara izađe, moraš ili spustiti кант, подповодь на ужас, или ставь кутура шлапши излуч, или ставь пункту, шлаву уключ на стулю, пусни дugme tvoješ lakše. Tako. Samo onda na kraju mora neko da plati struju. Neko. A neko i ne može. Dobro. Jeste razumeli, znači, to je, hoće da se to kaže, da treba preduzeti od aktivnosti ono što je čovjek u mogućnosti shodno zakonima koje Allah s.w.t. uspostavio. Jer čovjek znači, preduzima te aktivnosti da bi stekao neku korist ili odagna od sebe određenu štetu. A nije vjerovanje u kader ostavljanje tih aktivnosti. Koji aktivnosti kojima se prema shodno Allahovim zakonima doprinosi korist i odagnava određena, određena sveta. Nije to, znači, nego je potrebno produziti sve uz oslanjanje na Allah subhanahu wa ta'ala. Je tako? Kako uz oslanjanje na Allah subhanahu wa ta'ala? Zato što... Alikum salam znači uz oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala dok da bi se čovjek upotpunio njegov tev, tevhid da se čovjek upotpunio njegov tevhid kako? da čovjek i kad ima bunar i sve zna šta oslanja se na Allaha subhanahu wa ta'ala jer Allah subhanahu wa ta'ala stvori vodu i daje to njegova blagodat i zna da Allah subhanahu wa ta'ala tu blagodat može ustrojati kad hoće i ukloniti kad hoće, a može i povećati svoje bago blagodati. I tu je teohid. Tu je teohid. Preduzimanje aktivnost i shodno zakonitostima koje je Allah subhanahu Tara odredio. Shodno zakonitostima koje je Allah subhanahu Tara odredio. Da bi mu se upotpunio njegov teohid da bi se ostvario njegov, njegov ogulijet, ogulijet njegovo robovanje radi koje ga da je Allah subhanahu ta'ala stvorio. Ovo je jasno. Ili nije jasno? Je jasno? Niko ne ide da kaže. Ovo samo kad pomenuo ovaj, onako kako su vjerovali da vjeruju, kada kako su osabi zredili, da se, kako su vjerovali da, na definiciju da smo išli na etak se vjeruje kader, ono, ide u požetku, ide ono, i sve što se događa biva s Božem voljom odvijeljeno. To je dovoljno ta definicija. Kad se kaže samo tako. Da sve znači, što... vjerujemo kader u dobro i zlo. I da sve što se događa i zbiva, da je s Allahovom voljom i podređenjem. Podređenje. To je znači ispravno što je. Dovoljno ta definicija na koju čovjeka. Znači mora se, ovo su, ovo su pravila znači to je dovoljno onako račano, znači da čovjek eh, subhanala vjeruje da je Allah subhanala tela se unaprijed odredio, da, da sve stvara i da sve što se događa, da je sa Allahovom subhanala tela voljom i određenjem i da Allah to stvar, stvara. Međutim, kad se imaju na umu određene zavode po pitanju kadera, onda se ove, ova pravila napominju. Zašto da bi se ograničenja praktično koja čuvaju čovjeka ako ima ova pravila na umu neće skrenuti u pogledu vjerovanja u, kad u kadar ostaće na menheđu ehl sunnata vol, vol džama'a jer sve što je spomenuto spomenuto je zbog, toga šta da bi se zatvorila vrata skretanja tamo gdje su skrenuli kaderije ili tamo gdje su skrenuli džebri džebrije to su dvije krajnosti pitanje vjerovanja u kadar kaderije koji šta negiraju kader u cijelosti ili dijelimi dijelimi Kako u cijelosti? U cijelosti ne vjeruju kader nikako, tako? Allah subhanahu taj ono ti zna da stvara, nego vjeruju samo u širije, da čovjek radi šta hoće, stvar, od njega, znači, e, počinju djela i tako da Do onih koji su negiraju pa kažu da šta čovjek stvara samo nepokolnost, znači grije i tako dalje. Djelimično znači ne grije kad shvatati. Dok s druge strane žebrije, šta oni nekiraju šerijat, oni kažu sve pokaže. Allah subhanahu wa ta'ala je mušicima odredio da budu mušici, prema tome nisu oni tu ništa krivi niti griješni. To pa nema veze što ima šarijet. Negiraju šarijet u potpunosti, a ovi negiraju kader u potpunosti. A evo Sunnet vjeruje u kader i šeri, šerijet. Je li tako? Pa vjeruje u kader da Allah stano tara sve unaprijed zna, da je sve unaprijed zapisan, da ništa ne može se desiti bez njegove volje i da to on nije stvorio, stvorio ali usto vjeruju u šerijet. Pa kažu da mu šerijat nama je poznat i mi će naći suđeno prema šerijatu i značenjima koja je spomenom naređenjima i zabranama koja su došla u šerijatu a u sudbino vjerujemo i njoj se predaje i za nju nećemo biti pitan i ona nam je nepoznat sudbina je nepoznat prema tome u pogledu sudbine nema šta da se napravi napravljeno osim da se trebamo i da vjerujemo. Tako. A u pogledu šarijeta da se tru, trudim. I to je kod Eli Sunneta šta? Vrlo jednostavno pomije, pomiren. Zašto? Zato što sudbina nije poznata. I ne može niko reći meni je šta suđeno, određeno da sutra ne ustanem na sad. Kako? Ne znaš. Ali znaš sigurno da ti je nared naređeno da ustaneš sam sad. Jel tako? Tu sigurno znaš. Prema tome, šta ćeš ti? Osloniti se na sudbinu da vidim šta mi je suđen. Ili ćeš šta? Preduzeti sve da ispoštuješ ono što ti je naredno. Naredno. Pa ako ti suđeno da padneš u unesu iz prije zore, no tako? Ili da se razboliš, ili da umreš, onda ćeš znati, kad se to desi da ti je bilo suđeno da, šta, da ne kaš i ne klanjaš sad. Taj ćeš znam Ali prije toga ne, ne znaš. Ali prije toga si dobro znao šta ti je na red, na red. Sve tebe. To je kod Ehlu Sunneta pomi, pomi. je Kaže šeik Suleiman ibn Abdullah u komentaru Kitab Tevhida poglavlje o onima koji negiraju kada. Poglavlje o onima koji negiraju kada. Pa kaže u komentaru, to je poglavlje o prijetnji onima koji negiraju kada. Pa objašnjamo šta je kada. Kada je ono što vas ono ta'ala odredi. odredi. Obzirom da tevhid u u Allahovo gospodarstvo neće biti potpun osim sa vjerovanjem i potvrđivanjem kadera. Je tako? Vjerovanje u Allahovo gospodarstvo, da je Allah apsolutni gospodar, neće biti potpuno dok se ne povjeri u kade, u kade. Tako? Mora jednostavno da se vjeri u kade, u kade. Ali da se vjeri onako kako treba vjeriti da su sva djela Allaha subhanahu wa ta'ala ispra, ispra, prave, prave, ta, tačno, da su sva djela Allaha subhanahu ta'ala i da sve što se događa, događa po Allahom prave, pravedne. I nema pitanja sa vidi ove kreatire. Oni su kreatiri kako? Po Allahom kada, kada. A tako? I neće čovjek sa, vjerovat u Allahovu gospodarstvu dok ne povjeri da je to po Allahovom kaderu. A s druge strane šta vjeruje da ovi nisu zaslužili ništa drugo osim da budu u kaderu. Tako? Da Allah subhanahu wa ta'ala bi uput. Tako. Njihovim sebe. Tako. Oni su sebe toga nego što je shvatao. Znači, dok se ne pomjeri sa tim, ne pomjeri ili ne potvrdi kada, neće njegovo vjerovanje u Allahu rububije biti ispravno. Kaže Kortovi, ovo govori zbog toga što zaista ima ljudi koji dugo godine obavljaju namaz, ali kad razgovaraš sa njim ovim pitanjima, dolaziš do katastrofalnih rezultata. Sonda onda crveni skroz. Samo ako mu primakneš na njega, sondu, da ona odmah crveni. Zašto? Nije njemu ove noge stvari nisu jasne, pa on razmišlja u karakterima, pa se sažalio na njih, pa kako oni karakter, kao i tako da. Svakako. Dolazi dražne bolesti i to je šta? Vidiš da se čovjek nije pomirio i nije potvrdio potpuno svoje vjerovanje u kadar, odnosno u Allahu bije, da je on apsolutni gospodar, otko te pravo i kako ti možeš gospodara svjetova pitati što si stvorio kafir? A tako? Smiješ to pitati. Nega niko nema pravo pitati. Radi stvara šta hoće, radi šta, šta hoće. Ali opet je sve šta uradio pra, pravedno je stvorio tak, tačno i ispravno. I ispravno, tako. Dalje kaže, imam Kortovi, govori o tome šta je kadar, to je u stvari onaj, da Allah subhanahu ta'ala šta sve stvara svoju moć, je tako, u određenoj nje, mjer u određenoj mjer Kad kažem da Allah subhanahu ta'ala odredio stvari, to znači da on zna njihovu količinu, tako? Zna njihova stanja, zna njihova vremena prije nego što su postali. postali. Jel tako? Kad kažem da Allah stana tajla odredio, kada stvarima. Šta to znači? Da odredio kada, to znači da zna njihovu količinu, njihova stanja, zna suštinu tih stvari, zna njihova vremena prije nego što su postali postala. Eto, to znači kada. A onda on stvori od onoga, od te stvari prema onom prethodnom znanju. Je li tako? Onako kako on prethodno zna da trebaju da izgledaju i ono mjeri i količini kako on prethodno zna da će biti. Pa nema ničega što je nastalo i što će nastati u svijetu, bilo uzvišenom ili donjem svijetu, jel tako? Nema ničega, a da nije nastalo, jel tako? I da ne proizilazi iz njegovog zna, znanja, iz njegove moći, iz njegove vo, volje. I ovo je poznato od vjere svih onih koji su prije živjeli i prošli i našto upućuju svi do dokaz. Znači, nema ni jedne čestice, ni jednog atoma, niti dijela atoma. Ničega, ni na nebesima, ni na zemlji, ni između nebesa i zemlje. Ničega, apsolutno. Nijednog protona, ni neutrona, ni elektrona, ništa ni sitnije od toga. A da Allah subhanahu wa ta'ala prije nego što je to nastalo, nije za njega znao i da to nije zapisano i da Allah stvarno tada nije htio kad je htio i u određeno vrijeme to stvori. Znači u, ovom, u ovoj vlasti Allahovoj koja obuhvata sva njegova stvorenja ništa najsitnije ne može se desiti da on to prethodno nije znao nije zapisao, nije htio. Da se desi nešto u ovom, u ovoj Allahovoj u ovom Allahovom stvaranju, u ovoj Allahovoj vlasti, ovo što, što a to je sve, dakle, sva stvorenja, da se desi najmanja sitnica bez njegovog znanja ili njegove volje, protiv njegove volje. To nije mogu, moguće. Sve što je bilo i što će biti proizilazi iz njegovog prethodnog znanja, pisanja, zapisano i njegove volje. Nemoš ništa protiv njegove volje. tako. e to je, šta? Vjerovanje u krv. To je vjerovanje u krv. Kaže ovdje autor, misli se na Mohamedu ibn Abdullajava, rahmetullahi ali, spominje one, kazno za one koji negiraju kadar, žele s tim da skreće pažnju da je vađi vjerovati u što u, u kadar. Zato je poslanik sallallahu alaihi wa sallam vjerovanju u kadar ubrojao u ruknove ima, imana kao što se prenosi u hadithu, poznatom hadithu kojem, koji mi zovemo hadithu Džibril. Koji je to hadithu Džibril? To je onaj hadith koji smo čitali u Erbein to tako, u koji, koji ste vi svi napametno u naučio, tako? Trebali ga naučiti. E, samo, milina, je tako, slušaj. Kako to sve lijepo izgleda kad se iskrči. Dobro. U tom hadijetu, između ostalo, kad govori, kad je upitan o vjerovanju u iman, šta je to iman, tako rekao je, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره i da vjeruješ u kadar dobro i zlo, i zlo. pa je ubrajao to sa u ruknove imana pa mu je na to Džibril rekao šta sadak vidiš da ste naučili kako nemojte prigovarati ja tamo idemo dalje Isto tako Abdullah ibn Umar radijallahu, od, od Abdullah ibn Amr ibn Asa radijallahu an, da je rekao Resul sallallahu alaihi sallam, إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء كاج عمرو بن عاص odnosno Abdullah ibn Amr ibn Las, radijallahu an, da je Resul sallallahu alaihi sallam rekao da je Allah subhanahu wa ta'ala šta? Odredio kader stvarima 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje i kaže, a njegov arš je bio na, vo, na vodi. A njegov arš je bio na vodi. Ibn Omar radijallahu an kaže, da Resul sallallahu alaihi sallam rekao, Kullu še'in bi kadarin, hatta l'ajzu wal kejs. Sve je po kaderu, čak i nemoć ili poduzimljivost, tako? I nemoć, ađis, nemoć, nemoć, klonulost, ali i vjest. stanju i Sve, znači isto je ko Allahu subhanahu wa ta'ala kader Zatim od Ali radijallahu anhu da je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam La yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in Neće vjerovat niko dok ne povjeri u četvoro između toga Ješhadu la ilaha inna Allah wa i Rasulullah ba'ta ba'atane bil haq da svjedoči da nema drugog Boga osim Allah da sam ja njegov poslanik koji me poslao sa istinom ويؤمن بِالْمَوْتِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ Da vjeruje u smrt i živ proživljenje nakon smrti. وَيُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ I da vjeruje u, ka, u kadar. I tako dalje. Drugi brojni hadith. Kaže Imam Bagavi u komentaru sunneta u svom dijelu koji se zove šerp sunne da je iman u fard Stroga obaveza, je tako? Obavezni farz. A to je da vjeri da Allah subhanahu ta'ala stvara djela robova i dobra i zla. Dakle, nije samo robove, nego i njihova djela i dobra i zla. I da im je on ta djela propisao u Lauhi Mahfudu prije nego ih je stvorio. Prije nego ih je stvorio. Kaže uzvišeni, Wallahu halafakom وَمَا تَعْمَلُونَ A Allah vas je stvorio i ono što radi, i ono što radi. Kad Ibrahim a.s. kaže svom ocu i narodu, zarobožavate ono što ste isklesali, a Allah vas je stvorio i ono što vi radite. Sve to Allah stvorio. Ali opet obožavate ono što ste vi isklesali. A uzavili. Dobro. Dakle, i iman i kufr, i pokornost i griješenje. Sve je to po Allahovom kaderu i određenju, njegovoj volji i njegovoj želji. Osim što je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan sa imanom i pokornošću i obećao za njih nagradu. A nije zadovoljan sa kufrom i griješenjem i zaprijetio je za, za to šta kaz, kazno. E to je vjerovanje u kaznu. Kao što ovdje prenosi ko? Imam Boga. Šta je vjerovanje u kader? Da je Allah, stvar, Allah subhanahu ta'ala stvorio robove i njihova djela i dobra i zla. Ali je iman šta? I pokornost voli i zadovoljne sa A kufr i nepokornost isto je stvorio. Svojom voljom. On uzvišen. Ali to ne voli i zato je zaprijetio kad kaznu za razliku od imana za koji obećava na nagradu. Da. Koliko još ima vremena? Da. Kaže šehol islam, mezheb ehlu sunneta u ovom poglavlju je ono na što upućuje Kur'an i sunnet. Inače mi su bile prve generacije od muhađira i ansarija i oni koji su ih slijedili u dobročinstvu. A to je da je Allah subhanahu stvorio sve i da je on gospodar svega i vlasnik svega. U to ulaze sve pojedine stvari, njihova svojstva i dijela robova i ono što nije od dijela njegovih robova. Dakle sve sve stvari, ali ne samo njegova stvar, nego i njihova svojstva. I ovo da ovdje bude poderano, a da pored toga ovdje ima otvarač. Ali tako? Dakle, i sve stvari i njihova svojstva, sve, količina, sve. I robove i njihova djela, i dobra i zla. I, i ono što nije od djela njegovih robova. I to je Allah sve sve stvorio sve odredio i ono što Allah subhanahu wa ta'ala hoće, bilo je. Što nije htio, nije ni bilo. I ništa neće biti u postojanju osim prema njegovoj ili sa njegovom voljom i njegovom mo, moći i njegovom odredom. Ništa njemu nije znači moguće da mu se odupre i da ne bude. Je li tako? Dakle, biva ono što on hoće i nema ničega što on hoće da može da, da Allah tajla hoće da se to ne desi. Zašto ovo spominjem? Zato što Džebrije, odnosno Kaderije, kažu da Allah tajla od Kadira hoće pokolnost, ali to se ne desi. Svata? Jeste razumili? Zato što to napominje. Znači, nema ničega što bi moglo biti da Allah to hoće, da što ne desi. Nego ono što on hoće, to i bude. Je tako? Jeste, ali zbog njihovih srba ne da Allah svana tjara svakome da bude mu'min. Je tako? Jeste razumno? Znači nema ničega što bi on htio, a da mu se odu, pred njegovoj volji. Nego je on svemoćan. I nikad Allah subhanahu wa ta'ala ne želi nešto, a da nije moćan da to bude, da to učini. Nikad Allah subhanahu wa ta'ala nije poželio nešto i hoće nešto da bude, a da nije moćan da to da to bude. Što god hoće on je i moćan da to bude. Allah subhanahu wa ta'ala zna šta je bilo i šta će biti. I ono što nije bilo, kad bi bilo, kako bi, kako bi bilo. I ono što nije bilo, što nije htio Allah da bude, da je htio da bude, zna kad da bi bilo kako bi, kako bi bilo. U to ulaze i dijela njegovih robova i ono što ne spada u dijela njegovih robova. On je odredio sudbinu i količinu svojih stvorenja prije nego ih je stvorio. Odredio njihovu rizik, odredio njihovu eđer, životnu dobu, da tako, odredio njihova djela. I sve je to zapisao. Zapisao ono na što će, čemu će oni ići. Od sreće ili nesreće. Oni, dakle, vjeruju šta da, on, da je on stvoritelj sve, svega. Momin mi vjeruju da Allah smana tela stvoritelj svega. I da je njegova moć obuhvata sve. Dakle, da je on svemo, svemoćan. I da je njegova volja obuhvata isto tako sve. Njegovo znanje obuhvata sve stvari. Prije nego što su one bi, bile. I on ih je odredio i zapisao prije nego što su one bile. Uz Allahovu pomoć deveti da još da malo progovorimo o samim kaderu. Kažu, kaderije, oni znači najekstremnije kaderije, oni negiraju prethodno Allahovo znanje. Šta negiraju? Ekstremni kaderije, koji su kjafiri. Šta negiraju Allahovo subhanahu wa ta'ala prethodno znanje? Znanje, zato su kjafiri, tako? negiraju je vas ono tada prethodno znanje i njegovo prethodno pi, pisanje. Znači negiraju je ta dva stepena kako je tako? Njegovo znanje i, pi, i pisanje. I tvrde da se stvari svode na naređenje i za zabranu, znači na širijetu. Nema prethodnog znanja ni pisanja, nego postoji samo naređenje i za zabranu. Jel tako? I on ne zna ko će ga, ko će biti pokoran, a ko će mu se ogriješiti. Nego stvari su, šta? Prepuštene sami sebi. Prepuštene sami sebi, onda kad se desi to je njihov početak. Nije prije njih ništa o tome bi bilo ni lavog znanja, ni pi, ni pisa. Ovo je prvo što se desilo, znači, u islamu od Novatara. A nakon što je znači e, nakon završetka e, perioda pravednih halifa, je tako? I nakon Moavije i Nebi Sufjana radi Allah u periodu fitne. Dakle, u periodu fitne između ovaj, Benu Umeje, i nasljednika i Abdullah ibn Zubir. Znate da je Abdullah ibn Zubir dakle bio halifa u Mekki. I šta? Da je samo znači Ehlu Šam sam Moavijom i njegovim nasljednicima da mu nisu dali pristiku. Između njih je bila bio sukup Na kraju je Hadjar ibn Jusuf e, tako ušao u Meku i ubio Abdullah ibn Zubaira. Dobro. I u zadnje vrijeme, znači, ashaba, u vrijeme Abdullah ibn Omara, još su bili živi, znači najmlađi ashabi, Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, ili tako, i ostali ashabi. Prvo što se tu pojavilo, pojavilo se u Basri, prvi je o tome počeo govoriti Ma'bad al-đuhani, je tako? Pa kad je to došlo do ashaba, odmah su ih se odrekli. Koga se odrekli? Ovi koji tako pričaju. Jel tako? I negirao njihov, njihov govor. Međutim, poslije toga, kad je se pojavio tako, takav govor razmišljanja, ljudi su šta zatvali u govoru kada šta počeli o tome raz, raspravljati pa je onda većina izvišta iz tih rasprava da je potvrđivala Allah subhanahu wa ta'ala predudno znanje i predudno pi, pisanje. Ali su potvrdili su taj dio kadra. Ali su zanegirali šta? Allahovu općenitu vo, volju. Šta su rekli? Allah hoće od robova pokornost, ali neće grijehe, je tako? i zaminirali su općenito stvar stvaranje. Pa su rekli šta Allah stvara dobra djela robova, a ne ne stvara loša. Jel tako? I mislili su da nema značenja Allahova volja osim njegova naređenje, naređenje da je to isto. Kad Allah nešto hoće da je to i naredi, i naredi. To je ta, šta znam, znam. Pa ono što on hoće, on je to i naredi, naredio. Ono što neće, on to nije ni naredio. Pa je iz ovog proizilazilo da Allah nekad nešto hoće što ne, bu, što ne bude. Jel tako? Ili da bude nešto što on ne. Odmah ne jasno, ne da nije savršeno. Pa to je, znači, to je taj problem. Izašli su sa tim šupom. I negirali su da Allah subhanahu stvoritelj svih dijela robu, robova i da je moćan nad dijelima, da ima moć nad dijelima svojih robova. Ili da je izuzeo neke svoje robove blagodatima koje podrazumijevaju ima i pokornost njemu uzvišenu. Jeste razumeli u zaključencu? Negirali su da je Allah s.w.t. podari određenim robovima, nekim robovima blagodati na osnovu koji su oni pokorni i vjeru vjeruju. Sada, pa kažu, blagodat po kojoj bi neko bio mu'min i radio dobra djela, prema kafirima, kao što je Ebu Džahl i Ebu Lehet, je ista kao blagodat prema Ali, Ebu Bekru, Omar, Osman i tako dalje. Kao što Čovjek kad bi svojim roditeljima, jel tako, dao nekakav imetak i podijelio ih na iste dijelove. Jel tako? Ali neki na osnovu te blagodati, znači na iste dijelove Allah s.w.t. u tom pogledu dao svima istu blagodat. Ali neki sa tim učine dobra djela, jel tako? A neki učine sa tim loša, loša djela. Bez blagodati od strane Allaha subhanahu wa ta'ala koji je on posebno, koji on posebno daje vjernicima. I ovo je šta batel, ovo je neispravno. Ovo je neispravno. Zašto? Allah subhanahu wa ta'ala direktno govori. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين Prigovarajte što su islam primili, reci nemojte vi meni prigovarati vaš islam navijati na nas. nego je Allah nama ne veliku blagodat dao kada se uputio ako istinu govori. I vidi sad ovaj ajat direktno govori šta? Da je uputa وبنوا لمجدك كل من بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم فصاموا الجبان وابنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود ولا سوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود أنا وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين أنا وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشد بألحان المنون يا أيها البطال الذي فارقت